Kjo është rruga e Durrësit në orën 8 të mëngjesit. Zhurmat këtu kapin 75 decibel. Të tilla rrugë ka plot në Tiranë. Nga raportet e OBSH-së, zhurma mbi 70 decibel të ushtruara për një kohë të gjatë, Por trafiku ka dhe një anë tjetër të errët, ndotjen e ajrit. Është llogaritur se në zonat e populluara urbane, dioksidi i karbonit dhe gazet e tjerë helmues që lëshohen nga makina janë shkaktari numër një për sëmundjet në rrugët e frymëmarrjes dhe sëmundje të tjera të lidhura me to. Por, problemet e trafikut në rrugë janë të lidhura edhe me kulturën e dobët rrugore të shoferëve dhe këmbësorëve, Pa përmendur këtu zbatueshmërinë e dobët të rregullave të qarkullimit rrugor. A ka një zgjidhje për këtë problem? Për njerëzit e zgjuar ka gjithmonë një zgjidhje. Njëqind e pesëdhjetë mijë automjete private së bashku me ato publike, kamionçina, kamiona të Tiranës dhe 60 mijë që hyn e dalin në Tiranë dhe 200 mijë së bashku në ditë hedhin rreth sipas llogaritjeve tona hedhin rreth 650 kg squfur. Duke bërë korsi biçikletash, nëse s'bën do fitojmë, unë besoj mund të fitojmë një të dytën e automjeteve mospërdorim. Në qoftë se përdoren 150 mijë automjete, ne mund të kursejmë 70-80 mijë automjete, vetëm me anë të biçikletës. Liro korsitë, Është forma më origjinale e protestës së Ekovolis që u zhvillua në datë trembëdhjetë qershor për të gjashtën herë. Qindra çiklistë, qindra dyrrotakë, një kauzë e vetme. Kauza për një qytet më të mirë, për një pedalim të sigurt, për një jetë më të bukur, shprehen organizatorët. Dhe pse patën një incident të vogël me policinë, çiklistët duken se kanë të njëjtin mesazh, Ne nuk dorëzohemi. A i ke vra ndonjëherë mendjen sa gjëra të kursen një biçikletë? Para që do shpenzoje për karburant, para që do shpenzoje për parkim, kohën e shpenzuar në trafik dhe në parkim, sharjet dhe stresin në trafik, ankesat për vonesat në punë. Ndaj, nëse jeton e punon në qytet, merre biçikletën, kurseji vetes stresin. Si të kjo biçikleta?